Եվ սիրելի մանուկ ու պատանիոն կնդիրներ, մայրիկներ ու հայրիկներ, ուսուցիչներ, մեծեր ու փոքրեր, ովքեր հետևում են մեր ռադիոհանդեսին։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Ձայնասրահում Դավիթն ու Հեղնարը։ Հարմար տեղավորվեք ռադիոընթունիչների մոտ։ Մենք սկսում ենք։ Աշունն արդեն ավարտվում է։ Այս տարի մենք լիարժեքորեն վայելեցինք տարվա ամենագունառատ եղանակի ողջ մայքն ու ժլատ արևի ջերմությունը։ Ոտքերի տակ շխշացող տերևներ, գույների ողջ ներկապնակով ներկված անտառներ, անձրև, մի քիչ թախից։ Դավիթ, բայց համաձայնիր, որ յուրաքանչյուր եղանակ իր գեղեցկությունն ունի եւ չեն կարող պատկերացնել դրանցից որևէ մեկի բացակայությունը։ Իհարկե, համաձայն եմ հեղդար, բնությունը ունի վատ եղանակ, եւ մենք տարվա բոլոր եղանակների համար մեր տրամադրությունը, սպասելիքներն ու հաճույքներն ունենք։ Մեր ուրشادիր ունկնդիրները հիշում են երևի, որ նախորդ թողարկմանը հյուրընկալել էինք Ստեփանակերտի Վիքիակումբի սաներին, ովքեր տարբեր թեմաներով հոդվածներ էին խմբագրում։ Հետևաբար ծանոթանում են այդ թեմաներին եւ գիտելիքներ ձեռք բերում, ինչպես նաեւ մասնակցում Վիքի ճամբարների, որտեղ հանդիպում են տարբեր Վիքիակումբների, իրենց ընկերներին, նաեւ հաճելի ժամանակ անցկացնում։ Օրվա մեր հյուրը Գրիգորի Դանիելյանն է, ով նույնպես Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի անդամ է, որոշել է բժիշկ դառնալ։ Բավական ակտիվ է եւ ձգտում է ժամանակը ռացիոնալ օգտագործել։ Լսենք նրա հետ մեր զրույցը։ հաճախում եմ Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմաթատուկ դպրոցը, սովորում եմ 8-րդ Բ դասարանում։ Ես հաճախում եմ Թումոյի Վիկիպեդիա, ավելի շատ ժամանակ տրամադրում եմ Վիկիպեդիային, քան Թումոյին։ Թումոյում ավելի շատ առաջ եմ գնում արվեստի գծով իսկ Վիկիպեդիայում արդեն գիտելիքի գծով։ Դպրոցում նախընտրում եմ հայոց պատմություն, քիմիա, կենսաբանություն, ուզում եմ դառնալ բժիշկ, որ նաև ուղղության։ Ցանկանում եմ դառնալ բժիշկ գինեկոլոգ, Բավական պատասխանատու է ինքնին բժշկի մասնագիտության ընտրությունը եւ դառնալ բժիշկ գինեկոլոգ օգնել առողջ երեխաներ ունենալ դա նույնպես մեծ պատասխանատվություն է Ինչպես ընտրեցիք հենց բժշկի մասնագիտությունը ու այդ նեղ բնակավարը։ Ես մանկուց սիրում էի բժշկությունը, բայց կոնկրետ գինեկոլոգ դառնալը դեռ մանկուց էի ուզում։ Այդ միտքը իմ մեջ կար, մի քիչ մեծանալով այդ մտքից հրաժարվում էի, բայց եկա այն եզրահանգմանը, որ պետք է դառնամ այդ բնակավարի բժիշկ ինչը դրթեց, որ հենց այդ բնակավարը ոչ վիրաբույժ, ոչ սրտաբան, այլ հենց բժիշկ գինեկոլոգ։ Ներքին ձայնս ինձ հուշեց, որ կարող եմ դառնալ բժիշկ գինեկոլոգ։ Ուղղակի ներքին մղումով, բայց միայն ներքին մղումը չի օգնի հետագայում, պետք է նաև գիտելիքներ, պետք են հմտություններ, ընդ որում եւս մեկ անգամ նշեմ, մասնագիտությունը չափազանց կարևոր ու չափազանց պատասխանատու է։ Դու այդ ողջ պատասխանատվությունը զգալով ես ընտրել։ Այո։ Գրիգորի, ինձ հետաքրքիր է նեղ մասնագիտություն ինչ որ Վիկիպեդիայում եւ Թումոյում։ Ընտրել ես հետագայի համար հնարավոր է որ համադրես կամ շարունակես որպես հետաքրքրություն կամ գուցե հետո նաև երկրորդ մասնագիտություն։ Ես բացի այդ խմբակներից նաև երգում եմ, պարում նաև հաղորդավար եմ։ Դրանք կարող են նաև հանդես գալ որպես երկրորդական աշխատանք։ Այսինքն դու հեռանկարային ես մտածում, ապագայի մասին ես մտածում, որ մարդ պետք է մեկ մասնագիտություն չունենա, այլ մի քանի Այո, եթե դու հասցնում ես ինչու ոչ, կյանքը մեկ անգամ եք ապրում, պետք է մենք ապրենք ինչպես ուզում ենք։ Ժամանակի խնդիր ունեն ժամանակակից բոլոր մարդիկ, թե մեծերը, թե փոքրերը, քո ժամանակը հաշվի առնելով ինչքան բանով ես զբաղվում, պետք է որ լավ դասավորված լինի, այսինքն դու պետք է ռեժիմով շարժվես, որպեսզի այդքանը հասցնես։ Կկիսվես գաղտնիքներով, ինչպես ես անում այդքանը, որ հասցնում ես։ Ես ինքս չեմ պատկերացնում այնքան թե այդքան բանը ես ինչպես եմ անում օրվա ընթացքում։ Կարծես, երբ որ առավոտը ես արտանում եմ, օրվա ռեժիմը իմ արդեն պատրաստ է, թե ես ինչ եմ անելու այդ օրը եւ առաջնորդվում եմ այդ ռեժիմով։ Եվ առօրյաս ցանկանում եմ դարձնել ինձ համար հաճելի, որ հետագայում ես իմանամ, թե ժամանակս ինչպես եմ ես ծախսել Ժամանակը ամենաթանկն է, ինչ մենք ունենք, որովհետև այն չի վերադառնում եւ պետք է հնարավորինս լավ խնայելով այն ծախսենք։ Գրիգորի աղջիկների պարագայում մի քիչ հասկանալի է աղջիկները մի քիչ նստել, ինչ որ բան սովորել։ Իրենց մոտ ավելի հեշտ է ստացվում։ Տղաների պարագայում անընդհատ գիտելիք ստանալ առանց հանգստի մի քիչ անսովոր է, ասենք այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ հասնում ես հո տղայական ինչ որ խաղեր, դուրս գալ բակ, ֆուտբոլ։ Իմ հագի ժամանակ, այո, դուրս եմ գալիս բակ, այնտեղ խաղում եմ, բայց շատ ժամանակ ես նստում եմ, ուղակի հանգստանում ինձ համար, ոչինչով չեմ զբաղվում կամ էլ դուրս եմ գալիս, գնում եմ Wikipedia, այնտեղ ընկերների հետ շփվում, ինձ համար շփումը նույնպես հանգիստ է։ Իսկ բացի Wikipedia-ից, Թումոյից ընթերցել, պարզապես գեղարվեստական գրականություն գրականություն դասական գրականություն ժամանակակից մարդուն էլ է պետք դա ես այնքան էլ չեմ սիրում ընթերցել բայց լինում են պահեր, որ վերցնում եմ գիրքը եւ նստում ընթերցում եմ, եթե ոչինչ չունեմ անելու։ Գիրք կարդալը նույնպես հագեցնում եմ առօրյան։ Այսինքն դու բավարարվում ես նրանով, ինչ գիտելիք ստանում ես օրինակ Wikipedia-ում կամ Թումոյում։ Ես գրքերը կարդում եմ ոչ թե գեղարվեստական, ինչ որ տենց ֆանտաստիկ ժանրեր, կոնկրետ կարդում եմ հին ինչ որ տերմիններ, որը ինձ պետք կգան, ես կարծում եմ, որ կարդում եմ օրինակ դինոզավրերի, նրանց հանածոներից, որ հանել են, հողի տակից կարդում եմ զենք ու զրահի մասին, դրանց պատմության, որտեղից են առաջացել, ինչ պատմություն ունեն։ Այսինքն էլի գիտական։ Գիտական, այո։ Գեղարվեստական գրականության համար ժամանակ չես տրամադրում։ Կարելի ասել, որ ոչ դա նույնպես կարելի է մցնել այդ <laughs> ցուցակը գրքերի, որովհետև ամեն դեպքում գեղարվեստական գրականությունը նույնպես անհրաժեշտ է ու ես կասեի հանգստանալու համար հենց անհրաժեշտ է գեղարվեստական գրականություն ընթերցել եւ բառապաշարի եւ շատ-շատ այլ առումներով։ Գրիգորի, ինչպես նշեցի, տղաների պարագայում մի քիչ ուրիշ է, տղաները ավելի անհանգիստ են, ավելի ակտիվ են։ Կպատմես ճամբարում ինչպիսին էր քո առօրյան եւ քեզ համար ինչով էր տարբերվում Վիկի ճամբարը։ Ես առաջիններից մեկն եմ, որ հաճախում եմ Վիկիպեդիա եւ առաջիններից մեկը, որ հաճախում եմ Վիկի ճամբար։ Ինձ համար Վիկի ճամբարը նենց աշխարհ է, որտեղ միավորվում են միանման մարդիկ, նույն գաղ գաղափարի տեր մարդիկ Այնտեղ մենք շփվում ենք իրար հետ, ծանոթանում ենք իրար հետ, մենք իրար հետ կիսվում ենք մեր գիտելիքներով, խաղում ենք առօրյայում խաղեր, եւ սպորտային, եւ արվեստի, այսպես ասած, մրցույթներ։ Այնտեղ կազմակերպվեց մեկ մրցույթ, ունեցանք երկի դաս, երկի ուսուցչուհին կազմակերպեց այդ մրցույթ, ամեն մի երկիր ինչ որ մի հեքիաթ ներկայացնում է մյուզիկլ։ Մեզ ընկավ Սուտասան հեքիաթը եւ մենք ներկայացրեցինք եւ գրավեցինք առաջին տեղը։ Կարելի է շնորհավորել, փաստորեն Վիկի ճամբարում կարելի է նաև հաղթանակներ ունենալ։ Բացի արվեստի հաղթանակներից ունենք ճամբարի վերջում երկու բնագավառի հաղթող, մեկը սպորտային խաղերի հաղթող եւ մեկը խմբագրող լավագույն ջոկատ։ Լավագույն սպորտային խաղերի հաղթող ջոկատը ճանաչվեց առաջին ջոկատը, իսկ խմբագրման բնագավառում հաղթեց երրորդ ջոկատը։ Ես այդ խմբից էի։ Հաղթանակը ինչ է տալիս։ Թեկուզ ճամբարի շրջան շրջանակներում։ Հաղթելով այդ բնակավարներից մեկում, կարծես թե ինչ որ մի բանով վեր ես բարձրանում ուրիշներից։ Բայց նաև չմոռանալով, որ մնացածի հետ ավելի հեշտ է հաղթանակը ձեռք բերել, քան այն պահպանելը դրա հետ էլ եմ։ Հետո դա ընկերական հաղթանակ է, այնպես չէ որ այդ հաղթանակը ինչ որ շատ մեծ բան է փոխում։ Այո դա ճամբարի ներսում էր, դա ընդհանրապես դες չի տարբերում։ Այդ հաղթանակը միայն իմս չէ, նրանցներն է։ Մենք խմբագրեցինք լավագույն, բայց նրանք նույնպես խմբագրել են եւ ունեն իրենց ներդրումը այդ հարցում։ Դա թիմային աշխատանք է ամեն դեպքում։ Վիկիպեդիան հենց թիմային աշխատանք է, եւ յուրաքանչյուր հաջողություն ոչ միայն հաղթանակ ընդհանուրինն է։ Գրիգորի դու ինչ խորհուրդ կտայի քո հասակակիցներին, ինչպես դասավորեն օրը, որ եւ դասերը լավ սովորեն եւ զարգացած լինեն, ասենք, տանը չնստեն, պարզապես սպասեն, որ գիտելիքները իրենք իրեն գալու են։ Ես նրանց խորհուրդ կտամ, որ դուրս գան հեռախոսներից, որտեղ հեռախոսներից դուրս կա մի աշխարհ, որը նրանք չեն պատկերացնում։ Նրանք դուրս գալով հեռախոսներից կողմից, կշփվե մարդկանց հետ, կստանա նոր գիտելիքներ, իրենց բանավոր խոսքն ավելի կշատանա, կկարողանան լավ շարադրել իրենց մտքերը։ Շնորհակալություն։ Հաջողություններ ենք ցանկանում ընտրած բոլոր բնակավարներում եւ որ նույն энտուզիազմով եւ նույն աշխատասիրությամբ շարունակես գիտելիքներ ձեռք բերել։ Շնորհակալություն։ Եթերում ուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Մեր հոգուլույսը նվիրում ենք բոլորին, նրանցից յուրաքանչյուրը թողած լույսից բաժին հաննի կողքինին, որ լույսի պտույտը չդադարի։ Մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, կարծում ենք ձեզ հետաքրքիր է նաև ձեր գյուղաբնակ տարեկիցների առօրյան։ Նրանց զարգանալու հնարավորություններն ավելի սուղ են, քան մերը, սակայն դա բոլորովին չի նշանակում, որ գյուղաբնակ երեխաները պակաս շնորհալի են։ Օրվա մեր զրուցակիցը Մարտակերտի շրջանի Դրմբոնի միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Արաքսիա Հակոբյանն է։ Հիմնականում ես ուշադրություն եմ դարձնում դասերիս, քանի որ ցանկանում եմ դառնալ իրավաբան, որը շատ դժվար մասնագիտություն է։ Սիրում եմ պատմություն, սիրում եմ հին պատմություններ, ինձ շատ հետաքրքիր են դրան, թե օրինակ ինչպես են դրանք եղել։ Հիմնականում դասերից հետո ձգտում եմ ավելի լավ սովորել իմ դասերը, քանի որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի իմ ծնողները ինձանով հպարտանան։ Դպրոցում շատ հետաքրքիր է անցնում, քանի որ ունեմ շատ լավ ընկերներ, ինչպես իմ դասարանցիները, այնպես էլ մյուս դասարանի երեխաները։ Այստեղ կան խմբակներ, ես հաճախում եմ հիմնականում աշխարհագրություն, կենսաբանություն, դրանցով նույնպես հետաքրքրվում եմ։ Հառարկայական խմբակ։ Հա, տանը հիմնականում դասերիս եմ ուշադրություն դարձնում, օգնում եմ իհարկե իմ մայրիկին։ Գյուղական միջավայրը քո հարազատ միջավայրն է։ Ինչով է այն հետաքրքիր, ասենք քո տարիքի երեխայի համար։ Ես սիրում եմ անտառներ, մեր գյուղում կան շատ տեսարժան վայրեր, որտեղ հիմնականում ես գնացել եմ էքսկուրսիաների, ինչպես նաև իմ հայրիկը գյուղին շատ լավ ծանոթ է, ինքն էլ այնց տարբեր տեղեր տարել։ Հիմնականում ինքը զբաղվում է ձկնորսությամբ, Սերսանգի ջրամբարում։ Եթե քաղաքի հո ինչ-որ տարեկից հյուր գա, առաջինը ինչ ցույց կտաս, ինչի մասին կպատմես գյուղում։ Ցույց կտամ ներ դպրոցը, որտեղ եմ ես սովորում։ Քաղաքի դպրոցից կան տարբերություններ, բայց մենք էլ ձգտում ենք մեր ուժերով ամեն ինչ անել։ Ցույց կտամ գյուղի տեսարժան վայրերը, որ ինչպես քաղաքում, այնպես էլ այստեղ կան այդպիսի տեղեր եւ նույնիսկ ավելի գեղեցիկ։ Քո տարիքի երեխայի համար ինչ է անհրաժեշտ, որ օրը հագեց հաց լինի, հետաքրքիր անցնի։ Գտնում ես գյուղում քեզ համար բոլոր անհրաժեշտ զբաղմունքներ, այսպես ասած։ Ինչպես քաղաքում գյուղում շատ բաներ չկան, սակայն ինչ որ կա, ես դրանով բավարարվում եմ։ Գյուղում կան նաև բաներ, որ քաղաքում չկան։ Ցեփական այգի, բանջարանոց, հա, կենդանիներ, կենդանիներ։ <laughs> Մեր տանը հիմնական շուն է, հավեր, իդեպ կենթանիներ պահող մարդիկ ասում են ավելի բարի են լինում։ Եվ կենթանիներն էլ սիրում են երեխաներին հա։ հատկապես։ Հենց դու զբաղվում ես շան հետ։ Սիրում եմ շներին, հապկամած լինում է, ինչպես նաև գատուներին, իրանք էլ են շատ լավը։ Մեր տանը նույնպես ունենք, բայց ես շատ ժամանակ չեմ տրամադրում իրենց։ Դու տան ավակ երեխան ես։ Չէ, միջնեք։ Ավակ քույրս սովորում է Ստեփանակերտում։ Երկու քույր ենք, մեկ էլ փոքր հա։ եղբայր սովորում է երկրորդ դասարան։ Այսինքն դու սովորում ես ինչ որ բաներ ավակ քրոջից եւ օրինակ ես տարում կրծեր եղբոր համար։ Ինչ որտեղ մասնակցում ես դաստիարակության եղբոր դասերին։ Դա դե հա, հիմնականում ես եմ պահում իմ եղբորը, քանի որ իմ ծնողները աշխատանքի են լինում։ Սովորեցնում եմ իհարկե նրան, եթե մայրիկս զբաղված է լինում եւ նա իհարկե ինձ լսում է, քանի որ տանը մեծ քույրը, մեծ ես եմ նրա համար։ Իսկ նա նույնպես նույն ձգտումը ունի լավ է սովորում ինչպես։ Ինքը հիմնականում ուշադրություն չի դարձնում, չի սիրում սովորել, բայց ինքը շատ ընդունակ է, ամեն ինչ կարողանում անցալել ու սովորում է։ Այսինքն ավակ քրոջօգնությունը այնուամենայնիվ հա։ պետք է որ նստի սովորի հա։ պարզապես։ Հա։ Ինչ կմաղթես քաղաքի քո տարեկիցներին կամ ինչ ասելիք ունես գուցե։ Ցանկանում եմ որպեսզի իրանք նույնպես գան այստեղ, տեսնեն մեր դպրոցը, մեր գյուղը եւ իմանան, որ մենք նույնպես սովորում ենք, ամեն ինչի ձգտում ենք հասնել։ Շնորհակալություն, հաջողություններ քեզ։ Շնորհակալություն։ Որ հասնես երազանքներիդ։ Շնորհակալություն։ Լուսաբուտուտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Կարծում եմ երաժշտական ընդմիջում հայտարարելու ժամանակն է։ Րոպեներ անց կվերադառնանք տաղավար։ Խենքամին բուտիկս քշեց ու տարավ։ Տարավ չիմացա, հյուսիս թե հարավ։ Միջև կանչեցի, տարավ այ տարավ։ Հասավ ամբին, աչքիցս գորավ։ Խենքամին բուտիկս քշեց ու տարավ չիմացա Հյուսիս թե դե հարավ Միջև կանչեցի Տարավ ոյ դարավ Հասավ ամպին Աչքից ես գորավ Ինձ ոչ մի կարմի Գիտեմ չի աղթի Միայն պուչի Բայց անկար չպայթի Ինձ ոչ մի կարմի Գիտեմ չի աղթի կծնվեմ ու գնամ յետևից հասնեմ փուճիկից գնեմ կախտելից բերեմ ցած նրան սեքսև ամբերից փրկեմ ավլոտեմ քամուճ անկերից օթանավ նստեմ ու գնամ յետևից հասնեմ փուճիկից գնեմ կախտելից բերեմ ցած նրան սեքսև ամբերից փրկեմ ավլոտեմ քամուճ անկերից evident arti Mia imputibas angar ĉu fajti Invoĉmu kame Ident arti Mia imputibas angar ĉu fajti Invoĉmi kame Ident arti Mia imputibas angar ĉu fajti Invoĉmu kame Լուսապտույտն է եթերում։ Բացում ենք մեր երրորդ էջը, իսկ այնտեղ այսօր կներկայացնենք մի քանի կանոններ ծնողների համար, որոնք պետք է կիրառել պատերազմական իրավիճակում։ Խոսեք երեխայի հետ այնքան հաճախ, որքան հնարավոր է։ Երբ երեխան հարցեր ունի, պատասխանեք դրանց անկեղծ, բայց միևնույն ժամանակ բարձ ու մտածված։ Նրանց կարծիքը եւս հարցրեք այն մասին, թե ինչ է կատարվում եւ ուշադիր լսեք նրանց պատասխանները։ Անպայման հաշվի առեք երեխաների զգացմունքները։ Նրանք կարող են ասել, որ ատում են իրենց ճշնամի ազգին կամ կրոնը։ Խրախուսեք ընդհանրացումներ չանել։ Ձեր զգացմունքները նույնպես մի թաքցրեք Սակայն հույսի ու լավատեսության տեղ թողեք օրինակ ասեք։ Ես էլ եմ մի քիչ վախենում, բայց վստահ եմ, որ մենք լավ պատրաստված ենք ու անպայման գլուխներս բարձր կանցնենք այս ամենի միջով։ Երեխան մի վայրկյան անգամ չպետք է կասկածի, որ դուք ամեն-ամեն բան կանեք ու կպաշտպանեք իրեն։ Ձեր տուն դարձրեք հուզականորեն ապահով վայր երեխաների համար։ Արտաքին աշխարհը քաոսային է, սակայն ձեր տունը պետք է փոքրիկ դրախտ լինի երեխայի համար, որտեղ նա կկարողանա հուզականորեն հանգստանալ։ Տունը մշտապես ամենաապահով վայրը պետք է լինի։ Պատերազմական ժամանակահատվածում առավել եւս։ Այնպիսի մտնոլորտ ստեղծեք, որ երեխան ձեր պատերի ներսում կամ ձեր ներկայությամբ ցանկացած այլ վայրում իրեն առավելագույնս պաշտպանված կա։ Սամանափակեք նորությունների քանակը։ Չպետք է թաքցնեք ձեր երեխայից, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, սակայն պարտավոր եք ամենքերբ թույլ չտալ, որ երեխան թերթերում կամ լրատվական հաղորդումների ընթացքում հանդիպի սահմռկեցուցիչ լուսանկարների, տեսահոլովակների եւ այլն։ Վերահսկեք նրանց մուտքերը համացանց, աշխատեք միայն համատեղ դիտել լրատվական հաղորդումները եւ այդ դիտումները ուսուցողական դարձնելու նպատակով միասին քննարկեք, թե ինչ տեսակ կամ լսեցիք։ Պատերազմական իրավիճակում կազմեք առօրյա գործերի քարտեզ, ցուցակ եւ խստորեն հետևեք դրան։ Երբ արտաքին աշխարհ այդչափ անկայուն ու փոփոխական է, երեխայի համար պետք է ստեղծել կայուն ու գրեթե չփոփոխվող օրվա գրաֆիկ, որը նրան ապահովության ու կայունության զգացողություն կհաղորդի։ Իրերն իրենց տեղում են, ես զբաղվում եմ իմ մշտական գործերով, ուրեմն աշխարհում դեռ ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ։ Խնամեք ինքներդ ձեզ, որ เป զի ուժ ունենաք խնամելու նաև ձեր երեխաներին։ Եթե ձեր մասին հոգ չտանեք, շուտով բոլորովին կկորցնեք ինքնատիրապետումն ու համբերատարությունը, ինչի կարիքը ձեր երեխան այնքան շատ ունի։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մեր մեծ ու փոքր ընկերներ, հուսով ենք ձեր ժամանակը մեզ հետ հաճելի ու օգտակար էր։ Իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլոխանյանը։ Կհանդիպենք